وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين و گفتند بشوید یهودی یا مسیحی تا هدایت یابید بگو نه بلکه پیروی میکنیم کنیم آین ابراهیم را که حقگرا بود و نبود از مشرکان قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا وما انزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما انزل أرسل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي يستحقون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون بگویید ایمان آوردیم به الله و آنچه فرو فرستاده شده است به سوی ما و آنچه فرو فرستاده شده است به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسبات و آنچه داده شده است به موسی و عیسی و آنچه داده شده است به پیامبران دیگر از سوی پروردگارشان فرق نمیگذاریم میان هیچ یک از آنان و ما تنها برای او فرمان بریم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اگر ایمان آوردند به مانند آنچه شما ایمان آوردید به آن پس به راستی هدایت یافتند و اگر روی برتافتند پس جز این نیست که آنان در ستیزند پس به زودی کفایت می کند تو را از گزند آنان الله و او آن شنوای داناست صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون رنگ الله را و کیست نیکوتر از الله در رنگ و ما فقط او را پرستنده ایم قل اتحاد يشركوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون بگو آیا چون و چرا می کنید با ما درباره الله حالان که او پروردگار ما و پروردگار شماست و برای ماست کردارهایمان و برای شماست کردارهایتان و ما تنها برای او اخلاص ورزیم ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون یا اینکه میگویید همانا ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسبات بودند یهودی یا مسیحی بگو آیا شما داناترید یا الله و کیست ستمکار تر از کسی که پنهان دارد شهادتی را که نزد اوست از سوی الله و نیست الله غافل از آنچه می کنید تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون آنان گروهی اند که همانا درگذشتند برای آنان است آنچه به دست آوردند و برای شماست آنچه به دست آورده اید و پرسیده نمیشوید از آنچه می کردند.